Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 9, 1621, nahalal bilang ika-234 na banal na papa si Cardinal Alessandro Lodovisi at pinili ang pangalang Pope Gregory XV. Sa loob ng dalawang taong panunungkulan, Inilaan niya ang panahon sa mga misyon at pagpapanatili ng Katolisismo sa Pransya. Kaniya itinaguyod ang Congregation for the Propagation of the Faith na layong maging kagapay ng mga misyonaryo partikular sa Ireland. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.